Ah, cik daudz darāmā! Laiks tik ātri skrien, un garīgums paliek malā. Neuztraucies! Sēdi mašīnā, makšķerē, skrieni vai būvē māju. Mēs pievienosim garīgumu garšvielu katrai tavai sestdienas aktivitātei. Raidījums Sprediķis sestdienas vakarēšanai. Vakarē kopā ar Radio Marija Latvija. Lasījums no Jēzus Kristus evangēlija, ko uzrakstījis Svētais Marks. Tanī laika Jēzus atkal sāka mācīt ezera malā. Ap viņu sapulcējas daudz ļaužu, tā ka viņam vajadzēja apsēsties laivā uz ezera, bet ļaudis palika krastā. Viņš tos daudz mācīja līdzībās un mācīdams stāstīja: Klausieties, lūk, sējējs izgāja sēt. Viņam sējot, daža sēkla nokrita ceļmalā, un atlidojuši putni to apēda. Cita nokrita kliņšaina vietā, kur nebija daudz zemes, un tā tūlīt uzdīga, jo tai nebija dziļas augsnes. Bet, kad uzlēca saule, tā apvīta, un tā kā tai nebija sakņu, tā nokalta. Cita iekrita ērkšķos un ēršķi augdami nomāca, un tā nedeva augļus. Bet cita krita labā zemē un uzdīga, un uzauga, un deva augļus, cita trīsdesmit kārtīgus, cita sešdesmit kārtīgus citas simtkārtīgus, un viņš sacīja, kam ir ausis dzirdēšanai, lai klausās. Kad viņš bija viens pats, tie, kas kopā ar tiem 12 bija pie viņa un jautāja viņam par līdzību, viņš tiem sacīja: Jums ir dota dievu valstības noslēpums, bet tiem, kas ir ārpusē, viss notiek līdzībās, lai viņi skatīdamies skatītos, bet neredzētu, lai klausīdamies klausītos, bet nesaprastu ka viņi neatgrieztos un nesaņemtu grēku piedošanu. Tad viņš tiem sacīja, vai tad jūs nesaprotat šo līdzību? Kā jūs sapratīsiet visas citas līdzības? Sējai sēja vārdu, bet šie ir tie, kas ir ceļmalā, kur tiek iesēts vārds, viņi dzird vārdu, bet tulīt atnāk sātans un atņem vārdu, kas viņos ir iesēts. Un tie, kam sēkla kritusi, kliņšaina vietā ir tie, kas dzirdē to vārdu tulīt ar prieku uzņem, bet viņiem nav sakņu, un tie ir nepastāvīgi. Kad vārda dēļ izceļas apspiešanas un vajāšanas, viņi tulīt iejaunojas. Vēl ir citi, kam tiek iesēts ērkšķos, tie vārdu uzklausa, bet pasaulīgas rūpes, bagātības un citas iekāras iespiežas un nomāc vārdu, un tas paliek bez augļiem bet labā zemē iesēts ir tiem, kas vārdu uzklausa un pieņem un nes augļus, viens 30 kārtīgus, otrs 60 kārtīgus, cits 100 kārtīgus. Tie ir svēto rakstu vārdi. Šodien mīļie ir ļoti ļoti svarīgs un vērtīgs Dieva vārds. Līdzība par sēju šeit ir ļoti daudz bagātības, ko mēs varam ņemt, ko mēs varam ēst un pārdomāt, reflektēt. Nu, citreiz tik daudz par to, par to līdzību noteikti esam dzirdējuši. Kungs Jēzus šeit runā par trim iespējām, par ceļmalu, par um, par tur, kur nav, nav sakņu, tur, kur nav zemes daudz, un trešais tur, kur ir ērikšķi. Ceļmalā mēs zinām, kas ir, ko nozīmē būt ceļmalā. Tas ir nemitīgi, tas, kurš ir nemitīga kustībā. Tas, kurš, ziniet, visu laiku ir ar kaut ko aizņemts, viņš visu laiku kaut ko skrien, visu laiku kaut ko viņam vajag un, un domā, ka tāds pats princips darbojas arī ar Dievu vārdu, ka tūlīt viņš te gabalu šeit kaut ko tur, bet eh, tas, tas tā nenotiek. Dieva vārds prasa mieru, prasa tādu sirds sagatavotību, prasa klusumu, prasa lielu darbu, lai tas varētu normāli mūsos iesakņoties. Tas, kas iekrīt zemē, kur nav sakņu, kur nav zemes, kur nevar iesakņoties, ir To mēs arī redzam bieži. Vai baznīcas vēsturē ļoti daudz tādu gadījumu bija, ir un būs. Tad, kad izveidojas un top, bieži arī šodien kaut kādas jaunas, jaunas baznīca to sauc ekleziālas kopienas. Ne? Tas ir kaut kādas kristiešu, kristiešu kopienas, kuras ir ļoti tendentes uz tādu tādu harizmātismu, tendētas uz tādām sajūtām, uz svēta gara piepildījumu un Un tad eh, viņi slavē, pielūdz Dievu viskaisti. Bet eh, izveidojas tāds eh, Kristus bez krusta, ne? tāds godības Kristus. Kristus, kurš ir nemitīgi pielūgts, Kristus, kurš ir varens. Bet nedaudz rezonē tad, kad ir krustaceļa stācijas. Un kaut kā, kad redz, ka Kristus ir arī tas, kurš cieš, un līdz ar to mans ceļš arī ejams caur to pašu un to ir grūtāk pieņemt. Tur nav sakņu, kad ir sākas kaut kādas grūtības, kaut, kādas, kaut kas tāds, kas apspiež, kaut kas tāds, kad ir jāizvēlās, kaut kas tāds, kas saistās ar atbildību, kaut kas tāds, kas saistās ar lēmuma pieņemšanu, ar sarežģītām situācijām. Tad, eh, tad, kad saistās ar lielu radikālu paļāvību ar Dievu, uz Dievu, tad tur kaut kā grūtāk un, un nevar iesakņoties tas vārds. Un nomirst, nedot augļus. Ar ērčiem tas arī zināmi, zināms, ka, ka principā viss ir labi. Ka principā viss ir labi, es, eh, man, jā, man Dieva vārds ļoti tūs, bet eh, nu, kaut kā tur, tur kaut kāda grēksūdze, lūkšana, tam, tam nav laika. Eh, ir kaut kādi citi piedāvājumi, ka varbūt labāk darīt kaut ko citu, ka tas ir interesantāk. Tur, un, un tas tie ērkšķi, viņi nomāca apēt to vārdu. Bet varbūt ir vērts, mīļie, pārdomāt un padomāt par to sējēju. Mēs bieži runājam par sēklu, bet varbūt ir vērts padomāt par sējēju. Vai tad viņš neredz, kur viņš met to sēklu? Nu, tā kā met to tur, kur ir laba zeme. Kāpēc tu met tur, kur ir ērkšķi, kur, ir, kur nav zemes, kur nevar iesakņoties, kāpēc tu tur, tu tur met. Un tā ir tāda liela dieva, dieva neprātīga mīlestība, ka viņš dāvā vārdu pārpilnībā, ka viņš dāvā to pārpilnībā visai pasaulē, visiem, visiem cilvēkiem. Un viņš eh, par to eh, nu, neuztraucās, ka, ka tas vārds tur nedod augļus. Tāpēc, ka varbūt kādreiz, varbūt kādreiz tā augsne ir mainīsies. Varbūt kādreiz tā vieta būs citādāka. Un tāpēc viņš ir pacietīgi, pacietīgi gaida un ir gatavs dāvāt to vārdu pārpilnībā. Tas ir tādas, ziniet, pārdomas varbūt man, mums, kā arī mēs esam sējēji. Un mūsos bieži ir šis kārdinājums dāvāt to mīlestību vai piedošanu bet ir tāds kārdinājums, bet viņš to nav pelnījis. Vai arī jēgas tā nav. Paklausies, es jau to sēklu, to mīlestības, atdošanas, žēlsirdības sēklu cenšos iesēt desmitiem gadu. Atolka nekāda, viņš kā ir glupst, tā ir glupst. Ko te viņam dāvāt to, to sēklu vēl? Un ir tāds kārdinājums pārstāt to dāvāt. Nu, viņš nav to pelnījis, viņš ir slikts, Viņš to, viņam to nevajag. Tur nav jēgas, tur tāpat nekas neizaugs. Tur visu laiku nav sakņu, tur vēl kaut kas, un mēs pārstājam to darīt. Tā kā šo līdzību mēs varam pārdomāt ne tikai par sēklu, domājot, bet domājot arī par to sējēju, ka citreiz taču es esmu tas, kurš to dara. Vai man ir šī pacietība, vai es esmu gatavs? dāvāta pārpilnībā ar tādu cerību, ka kas to lai zina, varbūt kaut kāds lietutiņš vai vējš vai kaut kādi apstākļi, kaut kas mainīsies, un tad varbūt viņam paliks prātā tas, ko tu esi viņam devis, tu esi viņam teicis, tu esi viņam darījis, un varbūt tad tas nesīs augļus. Raidījums Sprediķis sestdienas vakarēšanai. Katru nedēļas sestdienu piecos vakarā. Vakarē kopā ar Radio Marija Latvija.